أخيه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan masallaci mai albarka insha na annur da ke nan wasatu abuja don karanta littafinmu mai albarka insha na hisnul muslim min azkarin kitabi wa suna na fadilatu sheikh sa'id bin ali bin wahab alkahatani rahmatullahi alai bisa ga horewa da yadda da amincewa na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu idan zan tuna daidai yau za mu tashi a kan darasi ne na uku a wannan littafi mai albarka insha Allah kuma yau kusan muna 23 ne ga watan zulka'ada hijira shekara ta 1444 insha Allah ta'ala kamar da na faɗa ran da muka fara cewa wanda littafi Allah ta'ala ta ubani ikon karantar da shi shekara goma sha biyar da suka wuce a masjidil Qur'an ganin fa'idarsa yasa a wannan karo muke maimaita shi bayan shekaru ɗaya ɗaya shekara biyar. kuma wannan albarka din ya sa littafin a yanzu haliyan an fassara shi zuwa ga sama da yarurruka sama da guda ɗari a duniya mai alama alama na cewa Allah ya sanya albarka a littafi din na ɗaya na biyu kuma da alamar cewa akwai kyakkyawan zaton cewa wanda ya aikin shi mawallafin Allah ya karbi aikinsa akwai kyakkyawan zaton haka saboda tasirantuwa da takaddu ko rubutu ko wa'azi na tsawon lokaci ba mu da ilimi na yake yaƙini amma dai akwai alama da ke nuna cewa lalle aikin da aka yi ana fatan Allah ta'ala ya karɓe shi mu ma da muke karanta wannan littafi mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karbi aikin daga gare mu ya kuma ba mu ikon aiki da shi insha Allah ta'ala dare da rana ina fatan ba wai daga mun kammala ba in Allah ya ja kwanan mu zuwa wani lokaci nan gaba za mu samu lokaci da za mu yi fassararsa da harshen turanci kamar yadda aka yi da hausa ya zama fa'idan bai takaitu kadai zuwa ga ‘yan uwanmu da ke jin yaren hausa ba har ga ‘yan uwanmu da ke jin yaren turanci suna iya amfanuwa da shi amma ba dole sai a nan masallaci ba tun da an riga an yi shi mai iya yi wa a wani wuri ko abin da ya kama da haka allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya a gaba na gaba kuma littafin kamar yadda sati da ya gabata aka samu wani bawan Allah ya saya fi sabilillahi ya raba muna roƙon Allah ya biya shi da gidan aljanna yau ma an ƙaro copies ga waɗanda ba su samu ba suna iya samu ni ma ɗin sati da ya gabata an ba wani ɗaya shi ma ya bani shi sa yau ban zo da ɗan ƙarami irin na aran ba to shi ma ma samu da ya ɗan babba ko amma dai na ya fi naka girma ka ɗaga su gani a gani na ya fi na alaran ma <laughs> kuma ya dace a ba a ramman babba ne amma ni sai zama wanda ya samu ne injiniya ibrahim kuma na samu nasa so waɗanda ba su samu ba insha Allah sai a ba su sati da ya gabata na ce banda double in ka karbi ɗaya ya isa in ma ka batar ba za ka ƙara karɓa ba a ramma samu babba a ramma kai faɗan gata ne a wurin nan da alama Allah ta'ala ya yi albarka akwai wani kamar kwali hmm. shigo tana yana shigo da shi to babban ladan ya ce akwai wani bawan Allah ma ga kawo katon kwali yana da san littafin ne to ina littafin ne a shigo da shi a raba shi fi sabilillahi sabil ko <laughs> insha Allah za a raba sabil insha Allah wadanda suka saya Allah ya biya su da gidan aljanna Allah ya sa a mizanin ayyuka na kwarai a arama ina za mu tashi yau za mu tashi a ya ce kan addu'a ta farko insha Allah ta'ala a in zai na bismillah أكثر استيقاظ إلى النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور جزاكم الله خيرا a za mu tashi a babi na farko wannan kwali guda da ina ga takardun ne go? eh to sai a eh shaidin ne go? to shi ma sai a raba fi sabi lillahi eh amma banda dogul go? insha Allah ta'ala Allah ya taimake mu babi na farko shine azkarul istiqad minan nawm zikirorin farkawa daga bacci bacci darura ce ta ɗan adam Allah ta'ala ya mana baiwa da kuma ni'ima da cewa muna yin bacci gabanmu su huta jikinmu ya huta hankalinmu ya huta kalmar annawun ƙur'ani ya ambace ta kamar sauno ta zo a ƙur'ani barin gwada harjinku ya kai kaman guda ya kai eh, cewa huwallabi ja'ala lakumul laila libasan wan nauma subutan sura kenan suratul furqan kenan ko aya ta 47 to kaga anan muhallu shahid daga cikin hikimomin bacci da Allah ta'ala ya laburta mana a Qur'ani shine cewa lokaci ne da jikinmu yake hutawa lokacin da muka kwanta bacci jikinmu yana hutawa kaga gangan jiki ya huta memorin ka ya huta tunanin da kake yi mai daɗi da mara daɗi duka sai ka huta sai kuma ka shiga wata duniya ta daban duniya ta daban shine watakila ka shiga duniyar mafarki a duniyar mafarkin nan har sai ga warkin ka zama tsuntsu daga nan ka tashi furr ka tafi aikin hajji ka sauka a jidda kuma sai ka zama mutum sai kai shiga kawai makka ka san dan adam wani kuma a lokacin da yake baccin sai ya baccin wai gashi nan a cikin banki babu kowa kai ka ji dan adam da son kai wai gashi a banki ba kowa a wurin to in ba kowa naka ne <laughs> to gaga in kaga ana mafarki to bacci mafiya yawan yayi dadi jiki yayi me jiki ya huta shi yasa bacci aya ce ta Allah subhanahu wataala yanzu muna zaune nan wani a cikin mu sai bacci ya dauke shi ya kwanta yana bacci a masallacin annur mu muna da rasan kisnul muslim amma shi sai mafarki a yanzu daidai lokacin nan gashi a gindin dakin ka'aba yana labbaik Allahumma labbaik kuma tabbas ya gan shi a kaban kuma a wannan mafarkin da yake iya da yaƙinin yana wurin sai ya farka sai ga ana karatun Azakarul Iske minan nan sai ga yana haka shi kada yana ta haka yana ta haka dan adam kenan su kaga wannan ke bayyana mana bacci aya ce ta Allah subhanahu ta'ala. ta inda mutum yakan yi kuna tare da shi amma sai fita a duniyar da kuke ya ma tafi wata duniyar da ba kuma san ina ya je ba kuma ya dawo ke sa Allah ta'ala ya ce wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wa butiga'ukum min fadli sai ce inna fi dhalika la ayatin liqaumi yasma'un wannan zai zama wani sura kenan zai zama cikin suratun rum kenan ayata da 23 kaga Allah ta'ala yake yana daga cikin ayoyin san aka ce ayoyi sune miracles wato na daga cikin mu'jizozi na Allah subhanahu wata'ala baccin da kuke a dare kai har ma da rana yana kama ku yi baccin wannan bacci da kuke Allah yace aya ce da za ta kara wa mai imani imani in dai kana da imani to bacci yana kara muku me yana kara muku imani din saboda kana zaune a wuri kana iya mafarki kana bacci a nan jikinka na nan iya tare da mu wasu wataƙila mu makon kana baccin ba amma baka san me muke yi ba gaba ɗaya ka zama off completely a wurin da muke maybe ka yi mafarki ka tafi wata duniyar maybe ka je ka america ka je saudi arabia ka je dubai ka je china dukka a cikin mafarkin naka kana ta fama da jirgi ku sauka a nan ka yi connecting ka tafi can duk har ma wata ka yi sati biyu a cikin tafiye-tafiyen da kake baka huta ba amma kuma duk darasin da ake awa ɗaya ne a wurin kuma a lokacin an fara darasin ka fara baccin kuma ka farka ba a gama ba amma kai a wannan mafarkin ka yi tafiyan sati biyu ko wata biyu ko shekara biyu ce sa Allah ta'ala ya ce waje alna naumakum subata ce sa muka sanya baccin ku ya zama mai hutu gare ku kuma aya ce ta Allah waje alna naumakum zai zama cikin wani sura? suratun naba aya nawa? tara zai zama ko? Allah ya rufa mana asiri don haka bacci aya ce ta Allah mun gode wa Allah da ya mana baiwa da shi mai dalili a aljanna ba sai kayi bacci ba saboda aljanna babu damuwa babu matsala babu gajiya babu shiga kunci ba bakin ciki babu tozartuwa balle ka buƙaci ka huta amma a duniya akwai gajiya akwai kuncin rayuwa akwai rashin lafiya akwai ababe da dama da jikinka ke bukatan ya huta yanzu an ka kwanta bacci jikin yana hutawa amma duk da haka akwai gabban da kuma ba in kai bacci binciken likitanci ya tabbata cewa su suna aiki ba sa tsayawa in suka tsaya kuma ran ya bar jikin gaba ɗaya maybe ba zai dawo ba na farko suka ce kwakwalwar dan adam tana aikin yana bacci na biyu lungs ɗinka na dama da hagu guda biyu ne ga su a idan kana bacci suna aiki ta inda suke ɗaukar iska su shigar su fitar na uku zuciya da ke nan wurin da alaƙarta da liba zuciyarka tana nan ɓangaren hagu liban ka su da aiki wajen pompin jini a jiki da makamantansu amma ko su kansu aikinsu yakan sawwaka lokacin da ake bacci bai kai lokacin da ake farke ba idan kana baccin to capacity aikinsu ana rage shi da nauyin da ke kansu sai su yi switching daga wani aiki mai tsanani zuwa ga wani aiki mai sauki shine kawai na tabbatar da lafiyar jikinka shine ake kana numfashi iska na shiga na fita kuma jinin ka yana aiki baya tsayawa sai dai aikinsa yana raguwa a lokacin da kai bacci duk waɗannan ayoyi ne na Allah subhanahu wata'ala ko ma bayan waɗannan mafiya yawan gaban jiki duka suna hutawa ne mafhum tayyib sai a karanta addu'a ta farko a ran kamar da na fada zai karanta na farko shi kadai na biyu insha Allah sai mu biya tare da shi idan yayi sai mu maimaita bayan sa na uku kuma ni zan karanta sai na fassara tare da cewa ba za mu rika bata lokaci mai tsawo a fassara ba za mu rika bi ne kawai briefly don mu cire dan fa'idodi da ke ciki mu fahimci ma'anar addu'a idan kana karanta ta ka rika tunawa cewa ga ma'anar zuciyan kana bibiyan ma'anar ita addu'a ta fi tasiri idan kana yin ta ka san ta mafhum tayyib bismillah rama ikra a'udhu billahi minash من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور أرى ما ذي بامك عن كدر يا يا أربعة بيوكو أكو يدك كلامه نعم. الحمد لله الذي أحيانا أحيانا الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا بعدما أماتنا وإليه النشور وإليه النشور آه. الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, allazi wanda a hayana ya rayar da mu, ba da ma a matana bayan ya ɗauki ranmu lokacin da muka yi bacci. wa ilaihin nushur kuma zuwa gare shi za mu koma a ranar tashin kiyama wannan hadithi duk da malam bai kawo da suka ruwaito ba malaman hadithai sun kawo hadithin nan daga wajen manyan sahabbai guda biyu da suka ruwaito shi abu azib radiyallahu an shi ma ya ruwaito wannan hadithi hadithi ne muttafaqun alaihi wanda imamu muslim rahmatullahi alaihi ya kawo shi a littafi na hudu namba na uku, so hadisi ne wanda yake ingantacce alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah kalmar alhamdulillah kalma ce sananniya a bakin dukkan musulmi saboda kalma ce da mun saba da fadanta duk lokacin da ka samu wani abu mana jin daɗi ko wani abu suka ce alhamdulillah kuma ƙur'ani ya karantar da mu yawan aiki da kalma ta alhamdulillah a babin harji barin tambaye kafin na wuce sau nawa alhamdulillah ta zo a ƙur'ani sau sha ɗaya ustaz <laughs> ai ya fi double ɗin haka ba alhamdulillah ta maimaitu a ƙur'ani sau ashirin da uku sannan alhamdulillahi rabbil alamin ta maimaitu sau nawa alhamdulillahi rabbil alamin ta maimaitu ita a cika wannan sau shida sannan surori guda biyar a ƙur'ani sun fara da alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wa zai iya bani su duka biyar ɗin suratul fatiha ɗaya sai ta biyu kada tsallake suratul an'am suratul Kahafi, suratul saba sai ta biyar suratul fatir waɗannan dukkan jinsu biyar sun fara da alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah mafhum tayyib don haka alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah Shi ne wasful jamal bil jamal ne siffata abu mai kyau da kyau kuma an ce alhamdu iya ishara ne zuwa ga godiya da yabo ga Allah a babin girmamawa kana girmama abin da kake yabonsa kake gode masa allazi wanda a hayana ya rayar da mu wane ne ya rayar da mu shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ba adama ma a matana bayan ya ɗauki rayuwarmu da wannan malamai na ƙur'ani da hadisi na musulunci suka tabbatar da cewa bacci idan mun yi bacci Allah ta'ala yakan cire ranmu a jikinmu saboda ne saboda farkawa kai a bacci kana farkawa a bacci baccin rana ne ko baccin dare ne abinda ake so kana juyi ka bude sai ka ce alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur kana gode wa Allah da ya dawo maka da ranka Allah ta'ala da ya rayar da kai bayan ya dauki ranka malamai suka ce amma akwai bambanci tsakanin ɗaukar rai na rasuwa da kuma ɗaukar rai na bacci ɗaukar rai na rasuwa shine gangar jiki da ruhi ɗin ana yanke alaƙarsu amma lokacin da aka cira ranka kake bacci kuma ba a yanke alaƙar gangan jiki da kuma ran naka shine bambancin a lokacin rasuwa alaƙar ta yanke amma a lokacin bacci alaƙar ba ta yanke ba shi yasa idan mutum ya yi bacci wani sai ya wuce ta can bai dawo ba to shine da yayi baccin an yanke alakar ransa ne da gangan jikin so da kula ga wannan ran ba zai ƙara dawowa ba a wannan duniya alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar wannan zai zama cikin suratul an'am ko ayata 60 zai zama so kaga Allah ta'ala yace shine wanda yatawaffakum bil-laili yake daukar rayukanku yake sa ku rasu a dare kaga sai ya kira ne baccin da muke sunansa rasuwa malamai sukan ce rasuwa ce karama so da ka Allahu ya tawaffa al-anfusi da mautiya zai zama wani sura kenan ya zama suratu zumar haka ne aya ta nawa aya ta 42 Allah ya maka albarka haka ne zai zama zumar aya ta 42 so da aka kaga ba'da ma amatana Allah ya dawo mana da ranmu bayan ya ɗauki rayuwar mu wa ilaihin nushur zuwa gare shi muke komawa Allah ta'ala ya rayar da mu akan addinin sai ya ɗauki rayuwar mu akan imani wannan addu'a ana yin tan an farka a bacci baccin rana ne baccin dare ne ko abin da ya kama da haka ko baccin yammaci ne nayi bayani mai tsawo hadisan da suka ce baya halatta a yi bacci a wannan lokacin ba su inganta ba babu lokacin maimaitawa idan jikinka na bukatar hutawa kana iya hutawa shari'a ba ta hana ka ba Allah ta'ala ya samu wanye lafiya la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي arama ya rika rera mana arama yadda ake rera mana karatun ƙur'anin don mu ji daɗi wannan ma a rera ko yaya kun bi so ya karanta a haka ko a rera arama to kaji sun fada kuma ni ne lauyan su gashi kuma ka ganna gefen ka <laughs> daban ba sai ya kai ƙur'ani ba amma a karanta shi yadda zai saukin haddacewa gare su go? لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي لا إله إلا الله lalle babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai ne la sharika la bai da abokin tarayya lahul mulk dukkan mulki nasa ne wa lahul hamd dukkan yabo da godiya nasa ne wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma akan komai Allah ta'ala mai iko ne subhanallah sarki ya tabbata ga Allah walhamdulillah yabo da godiya sun tabbata ga Allah wala ilaha illallah sannan babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wallahu akbar lalle Allah mai girma ne wala haula babu dabara wala quwwata babu ƙarfi illa billah sai ga Allah al-alifulinta suka shigo musulunci suna ma tafiya da manzon Allah wata rana sun saba a jahiliya suna bauta wa bishiyoyi da sauransu sai ke cewa manzon Allah to ai ya dace mu bauta wannan bishiya ta zatu anwat kamar yadda aka saba a jahiliya manzon Allah ya ce innaha sunan wannan ai wani abu ka kirkira na saban Allah ka faɗa kamar yadda banu Isra'il suka ga Musa iji Allah na ilahat kama lahum aliha sai annabi ya ce an shigo musulunci ba a shirka sai a hakura a bauta Allah shi kadai to wannan sahabi ubadatu ibn samit radiyallahu anhu shi ya rawaito wannan hadisi wannan addu'a tana da matukar muhimmancin an farka a bacci daga tana da manyan fa'idodi kaman guda uku in dai ka yi ta kana farka a bacci ka kiyaye kana da manyan fa'idodi tabbas guda uku in ka karanta ta don Allah ka san ma'anarta na farko manzon Allah tsira da aminci sabbata a ce kana zuwa karshen addu'an ka ce rabbi gifirli Allah ha gafarta min na farko ce gufirala take Allah yake gafarta maka zunubanka in ka ce Allah ya gafarta me ce gofira la an gafarta masa ya ce fa'in a idan a lokacin da ka farka a bacci kai addu'ar sai ka biyo bayanta da addu'a kaman du'a'ul haja wata buƙatar ka ta duniya sai ka gaya wa Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa istujibala take Allah subhanahu wata'ala zai amsa maka fa'ida nawa biyu na uku ya ce iza kama fata wadda a wasalla idan mutum ya tashi a lokacin a dare ne sannan ya yi alwala ya yi sallah ƙubilat salatuhu Allah ta'ala ya karbi sallarsa bi ma'ana an karbi sallarsa kai kaga kawai a bacci fa ka farka amma dalilin albarkacin wannan addu'a ka samu gara sa manya-manya guda uku na farko ka ce rabbi gafirli Allah ya gafarta baka. na biyu in yi addu'a manzon Allah ya ce an amsa maka na uku in ka miƙe yi alwala kai sallah ta kiyamun laili a dare to a gaya maka sallar ka Allah ya karba kawai wannan addu'a za ta karanta la ilaha illallahu wahdahu la sharikala lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in kabir subhanallah والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله الألي العظيم رب اغفر لي shikenan an gafarta maka in kai addu'a an amsa maka in ka tashi kai alwala kai sallah an karbi sallar ka insha Allah ta'ala wannan shine gara basa na karanta wannan addu'a shin jama'a barin tambaye ku don Allah wanda yake farka a bacci baya addu'an nan an ci da rabansa ko ba ci da rabansa ba an ci da rabansa wannan shine asalin raba ganima raba sabil da ake kai ba a raba da kai ba an gama da kai asalin sabil original kenan a gafarta maka a karbi addu'ar ka sannan kuma an kai sallah a karbi sallar ka don wannan addu'a mu rike ta matuka daga tana da muhimmanci Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya na'am alhamdulillahi alladhi a'tani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhana li fikri wannan addu'a ta uku a wannan babi shine alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun dauke aran ma bai mun biya ba ko to bismillah aran ma alhamdulillah alladhi afani alhamdulillah alladhi afani alhamdulillah alladhi afani fi jasadi alhamdulillah alladhi afani fi jasadi ورد علي روحي ورد علي روحي وأذن لي بذكره وأذن لي بذكره wannan hadisi riwaya ne na sahabi abu huraira radiyallahu an cewa idan mun farka a bacci sai mu ce alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah allazi wanda radda alayya ruhi ya dawo mini da raina kaga ke ne yake kara tabbatar maka ran nan an cire sai dai kawai ba a yi disconnecting dinsa daga gangan jiki ba amma an riga an cire shi alhamdulillah lalzi afani fi jasadi na gode wa Allah da ya bani lafiya a jikina shine na farko alhamdulillah lalzi afani fi jasadi sannan wa radda alayya ruhi wa azina li bi zikiri alhamdulillahi alladhi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa azina li bi dhikri na gode wa Allah ta'ala da ya bada lafiya a jikina ya dawo mun da raina shine muhallin shahid ya dawo mun da raina kaga kenan da an fitar da ran a jikin sai dai ba a yanke alakarsa da gangan jiki ba na uku wa azina li bi dhikri sannan ya mini izini ya mun umurni ya kwadaitar da ni da ambatonsa kaga kenan wanda ya farka a bacci ma yana gode wa Allah saboda wani daga baccin yake wucewa Allah ta'ala ya samu wanye lafiya wannan hadisi ya cikin sahih na Imam At-Tirmidhi rahmatullahi alaihi a littafi na uku nan ba na 144 insha Allah ta'ala wannan su ne addu'o'i guda uku sai na hudu kuma ayoyin ƙur'ani ake karantawa in an farka a cikin bacci a dare gabanin a miƙe a kan gado insha Allah ta'ala a nan da ayoyin ne ko? sukan za su karanta hakan ko? to da bismillah bismillah a raba أعوذ بالله بسم الله الرحمن bukatan aran ba ya karanta mu biya <laughs> na waɗannan ayoyi ne daga ayata 190 zuwa ayata 200 a cikin suratu ali imrana sura ta uku daga cikin jerin gwanan surorin ƙur'ani amma in an fara ƙirgensu daga sama ba daga ƙasa ba sura ta uku kenan daga fatiha sai bakara sai ali imrana so da haka daga aya ta 190 zuwa aya ta 200 ya zama ayoyi nawa akan ce goma har a hadisi akwai inda ya ka goma ma in muka kirga za mu ga guda goma sha ɗaya ne insha Allah ta'ala kawai in an kira goma ana kiran kirge ne na goma goma saboda laraba na da wannan tsarin kirgen abu 22 sai ka ce 20 kamar nan ka duba arba'una hadis ai ba asali hadisi arba'in ba ne sun bi guda arba'in amma sai ce na hadis to akwai kirge da ake na gomai goma ashirin talatin to a wannan kirgen ne sai a ce goma amma in ka kirga sun kai guda goma sha ɗaya dalilin wannan kuma hadisi ne riwaya na abdullahi ibn abbas radiyallahu an wanda ya tafi gidan ummansa da ake kira da maimuna zaujin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda hadisi muttafaqun alaihi yazo yana cikin sahihu muslim littafin farko hadisi na 230 yaje wajen ta dan ya kwane yana yaro karami sai sa'a cewa ranar manzo Allah sallallahu alaihi cikin ɗakin ta yace da dare yayi ina yaro sai na kwanta a bakin filo haka fiyayyen halitta shi sai yazo ya kwanta akan wannan filon da nake kwance ina ta kula da me yake ina yaro karami ya ce ya yi bacci can sai farka a dare yana farka sai ya fara inna fi halki samawa ce wal arzi lafin laili wa nahar la'ayacin li'ulil albab wannan aya ta 190 a cikin suratu ali imrana har ya je aya ta 200 daidai kuma aya ta ƙarshe ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun da ya karanta yace sai ya mutsuke idan sai ya mutsuke idansa. ya tashi sai ya tafi zuwa ga ruwan alwala ya samu buta ya yi alwala da ruwa sai kuma ya zo shi ya fara sallar nafila ya yi raka'a biyu ya sallama ya yi biyu ya sallama ya yi biyu ya sallama ya yi biyu ya sallama ya yi biyu ya sallama can sai ya ƙara yin biyu ya sallama sai ya yi ɗaya raka'a goma sha uku ya yi na sha magana akan yadda ake fassarar inda yake raka'a sha da kuma goma sha uku a nan wurin ba bukatar sai na maimaita Ya ce har na zo zan bi shi sallah da na zo zan bi shi sallah sai na tsaya a bangaren sa na hagu sai kamo ni sai daje ne bangaren sa na dama saboda mai saboda in mutane biyu za su yi sallah maza shi liman yakan saka mamu a bangaren na ina ne a bangaren dama ce, ni da sai tafi can bangaren sai dawo da ni ɗaya bangaren to sai ce sai yana farkawa a bacci sai karanta waɗannan ayoyi din to shi sa a ka'ida ta sunna idan ka farka a bacci ka karanta waccan addu'a ta farko da muka yi alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur ka zo ka karanta addu'a ta biyu da muka yi la ilaha illallah wa da la sharika la har zuwa rabbi gifirli ka karanta da uku alhamdulillahi alladhi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bi dhikri sai ka karanta ayoyin nan amma in ma baka sa daga cikin manyan sakonnin da ayoyin ke karantar da mu na farko shine kana farka a bacci ka tunatar da kanka ka wa'astu da waɗannan ababe kamar haka na farko halittun Allah halittun da ke cikin sammai da ƙasai, juyawan dare da rana na biyu ka tunatar da kanka bayan Allah da kware suna ambaton Allah a cikin kowane hali suka samu kansu na uku ka tunatar da kanka cewa akwai wuta waɗanda Allah ya kai su wuta sun shiga uku sun lalace na hudu kuma ka tuna wa kanka Allah ya turo maka annabi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ka bi shi ka kubuta mafhum tayyib idan baka bi shi ba kuma ka na biyar kuma ka tabbatar da cewa kai ka amsa kiran wannan annabi din na shida ka tunatar da kanka cewa in an je filin kiyama karta san karne wanda alheri ya samu alheri wanda ya suka sharri to sai ya girbi mai. sai ya girbi sharri na bakwai ka kuma gane cewa dukkan kokari da aka yi don taimakon addinin Allah baya tafiya a banza na takwas ka tuna cewa kuma Allah iya da aljanna ga wanda suka yi wa addinin sa hidima na tara kuma ka gane cewa fa duk wanda ya sabi Allah duk ni'imar da yake ciki a duniya ba abin sha'awa bane saboda me saboda riba ita ce riban lahira in kwa ba haka ba to ya zama ribar duniya da lahira amma ba za ka kuma Yaudari da ribar duniya akan ribar lahira ba ribar lahira ita ce riba sai na goma kuma dukkan jin daɗin duniya takaitacce ne in an kwatanta shi da rayuwa ta lahira sannan na goma sha ɗaya ka tunatar da kanka cewa waɗanda suka nemi yardar Allah Allah yana yadda da su kuma yana ba su aljanna sannan na goma sha biyu ka tuna wa kanka akwai jama'ar da aka turo musu annabi Musa da Isa wasu daga ciki sun yi imani sun bi Allah su ma da suka bi Allah Allah zai ba su wannan sakamaka wanda suka juya Allah baya kuma iya musu tanadin azaba Allah ya kare mu daga wannan na goma sha uku ka tuna wa kanka a cikin ayoyi din cewa wanda ya fifita duniya akan lahira to ya sai da aljannasa ne don ya nemi me ya nemi wuta sai na karshe kuma ka tuna wa kanka wanda suka yi imani da Allah suka yi haƙuri suka yi juriya suka yi takawa sannan suka yi ribaɓi a wurin Allah su ne masu samun babban rabo wannan a dunkula su ne darussan da ayoyi ke karantar da mu ba kawai mu karanta furr haka ba a'a kana biya su kana bin ma'anarsu kuma kana tunatar da kanka wato daga farkawanka a bacci gabanin kowa ya maka wa'azi shine kai wa kanka wa'azi wannan shine yi wa kai wa'azi mafhum tayyib haran babu laifi ka ban aya ɗaya bayan ɗaya zan muku nan tarjama ne dan musamman ma'anar idan mun zo muna karantawa ba tafsiri ba zan ba da tarjama ne ka ba ni ɗaya bayan ɗaya karya mun yawa aran ma aran ma ha ba aran ma an ka ban duka ka haka da aiki bismillah ɗaya eh, aya ɗaya sai ka yi ɗaya sai na fassara sai kai ta biyu inna lalle ta bakwai waktilafin laili wa har da juyawan dare da rana yanzu da shigowar mu masallacin na akwai burbudin rana yanzu in mun fita bayan isha sai buga kuma dare ne sannan daren yana tafiya rana ta zo rana tafi dare yazo zo ba ka gani lokacin da ake yayewa ko lokacin da ake rufe ranar wannan fa wa'azi ne ba ka gani lokacin da mala'iku ke zuwa suna yayewa ko suna rufewa sannan saman nan halittar ta babu wani tsarnu da ya rike sama ga sanan tana tsaye babu inda wani ɗan najeriya ya je yawo a duniya ya ce ya ga wasu filas su rike sama yanzu duba masallacin nan yana dafa katanga guda hudu amma duk da aka san da aka da tsarnu guda takwas saboda me saboda nan sama yayi wa tsakiyar nauyi bayan faga katangar bata isa ba sai an ƙara tsarnu amma ita saman nan tun da aka haife ka kake ganin ta ko baka taba ganin tsarnu ko ta faduwa ba ba ran da aka ce ta fado ko a wani gari a ce ta rikito kai in ba Allah buwa isa wannan sai sa Allah ya ce la ayatin wannan ayoyi ne wallahi li'ulil albab ga masu zurfin hankali masu tunani kai ka san wannan halittar ba wasa bane kuma ka san akwai wanda ya halicci san mai da kasai ba dama su halicci kansu wani ne yayi su wannan din shine Allah subhanahu wata'ala na'am alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala waɗannan masu ambaton Allah waɗanda suke Allah ya ce ulul albab din nan su wannan ulul albab din su ne allazina waɗanda ya yazkuruna Allah suke ambaton Allah kiyaman suna tsaye ko a sallah ko suna tafiya kasuwa ko addu'an shiga masallaci duka kiyaman ne wa qu'udan ko kuma suna zaune addu'ar da ake ko lokacin cin abinci ko abin da ya kama da haka wa ala junubihim sannan suna ambaton Allah akan sansanninsu na kwanciya misali kamar ɓangarensu na dama ko a kan gadon bayansu misali hatta a kwance suna ambaton Allah shine ne wa ala sannan wa ya tafakkaru na fi halki samawati wal'ar suna kuma tunani a cikin halittar samai da kasai suna cewa rabbana ya mu ma halatta hada batila wallahi baka halicci wannan dan wasa ba kai ka san halittar sama da kasai ba wai an yi ne kawai dan kwallon kafa ba ba an yi don kiɗa ba ne kai kafin akwai hikima daga nan sama daga cikin sky Allah yake ba mu ruwa daga ƙasar nan muke shuka mu ci abinci ƙasar muke ɗauka a gina gida a shiga a cikinta ƙasar nan ake bunna ɗan adam kuma daga cikinta aka halicce shi ma halakta hada batila subhanaka tsarki ya tabbata gare ka rabbana ya mahalicinmu mu, wakina azaban nar ka kare mu daga azabar wuta na'am

ya saba maka ya kafurce maka ya je wuta faqad akhzaita hakika kai disgracing din sa ka kunyatar da shi bi ma'ana babu walakanci a lafira da ya kai a jefi filin kiyama mutum ya je wuta an gama walakanta shi Allah ka kare mu daga wuta Allah ka kare mu daga wuta Allah ka kare mu daga wuta ni dai na sha gaya muku a lafira in Allah ya bani dama wallahi ko kallon wuta ba zan je ba kallo ba ai ana cewa ƴan aljanna na iya kallon ƴan wuta ko to ni wannan bangaren nama yafe ba sai na gani ba kai maka yafe ko yawwa in muka samu aljanna mutum yana can ciki alhamdulillah Allah Allah ka ba mu Allah ka ba mu wa ma lil zalimin min ansar azzalumai ba su da mataimaka bi ma'ana duk wanda ya shiga wuta babu mai iya zuwa ya kubutar da shi babu wani supreme court ko wani court of appeal da zaka iya appealing judgment din Allah is final babu wani wanda ka isa kai kara wurinsa da iyayenka da iyalanka da mai gidanka da kaza da kaza ba mai kwatan ka ranar kowa ta kansa yake ji Allah shi samu wanye lafiya na'am أن mahalicinmu na lalle mu ina mun ji munadiyan mai kira yunadi lil imani iya gayyata mutane su yi imani da Allah sai muka ce me an aminu bi rabbikum ku yi imani da mahalicinku fa amanna sai muka yi imani waye zanubana ya Allah ka gafarta mana zanubanmu wa kaffir anna sayyi'atina ka kankare mana kurakuranmu wa tawaffana ma'al abrar sannan a ɗauki rayuwarmu a hada mu da mutane masu nagarta idan mun bar duniya bi ma'ana aljanna kenan na'am rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la ya mahallicin mu ma wa'atana ala ka ba mu abin da ka mana alkawari a harsunan ka shine ala rusulika abin da ka mana alkawari ta bangaren manzanni da cewa duk wanda ya bi ka zai shiga aljanna ya Allah ka ba mu wala tukhzina yawmal qiyama Allah karka kunyanta da mu karka walakantar da mu ranar tashin kiyama innaka lalle kai la tukhliful mi'ad baka saba alkawari Allah duk abin da kai alkawari a harsunan manzanni ga wanda ya bi ka zaka bashi ya Allah ka ba mu na'am فاستجاب لهم ربهم fastajaba lahum rabbuhum sai mahalicin su Allah ya amsa musu addu'ansu su anni lalle ne la udhi'u amala amilin minkum min zakarin aw unsa da cewa bazan tauye aikin mai aiki a cikin ku ba namiji ne ko mace babu kun min ba'adin sashin ku daga sashi ne maza da mata duka halittu ne na Allah subhanahu wataala fallazina hajaru lalle ne wanda suka yi hijira wa ukhriju min diyarihim aka fitar da su daga gidajensu wa udu fi sabili aka cutar da su a tafarki na wa qatalu suka yi gwagwarmaya wa qutilu har aka kashe wasu a cikin su la ukaffiranna ankum sayiatihim Allah yake zan kankare musu kurakuran su wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma zan shigar da su cikin korama na aljanna dake gudana sawaban min indillah sakamako daga wurin Allah wallahu indahu husnul thawab a wurin Allah ake samun kyakkyawan sakamako Allah ya ba mu kyakkyawan sakamako na'am la yawqannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad la yaghurrannaka kada ya burge ka kada ya baka sha'awa taqallubal ladina kafaru fil bilad la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru taqallubul ladina kafaru kada ya burge ka shi ne fa'ili din anan kada ya burge kai ne maf'ulun bihi kar ka taba yadda wata ni'ima da Allah ya wa wani wanda ya kafirce masa ya burge ka mai imani yakan zama ya yayi kwaɗayin abin da aka ba wani mai imani irin sa ne idan aran ma yana karanta qur'ani kai sha'awa wannan daidai kai ya burge ka daidai kai kai sha'awan ka zama shi daidai ne amma duk wata ni'imar da Allah ya ba wanda ya kafirce masa kada ya burge ka koyaye aka yi motar hawa ne jirgi ne gida ne tufafi ya saka wani matsayi Allah ya bashi Allah yake kada ya burge ka la ya naka taqallubul ladina kafaru fil bilad duk yadda suke jujjuyawa a gari Allah yake kada ya burge ka me dalili ce mata'un qalil jin dadi ne dan kada a cikin hadisi da dama wanda na sha ambato anan ba lokaci saboda kuncin lokaci kawai ishara zan yi gare su fiyayyen halitta yace wanda yafi kowa jin dadin duniya in aka dauke shi a lahira in ya saba wa Allah aka shigar da shi huta kawai aka juya shi na dan sakan daya sai a ce mar yayi duniya ka taba jin dadi bai ce wallahi bai taba jin dadi a duniya ba wallahi azim azabar wuta na sakan daya na mantar da duk ni'imar duniya da aka ji in an shekara dubu a cikin ana jin dadin wallahi sakan daya na wuta zai mantar da duk ni'imar duniya shi sa Allah yake cewa me yake cewa mata'un qalil kawai jin dadi ne dan kadan mata'un kuma sai Allah ya kira shi da kalmar mata ba lokaci amma asalin kalmar mata a ka'idar larabci standard Shi ne tsumma ba irin pat na yanzu ba tsumma da mata ke kunzugo da shi a lokacin da suke larura na mata irin na da akwai wanda ya ji ana tafsirin ƙur'ani ba larabin kawai sai ya ji ana mata'un sai a ce jin daɗi kuma Allah ya ga duniya Allah ya ke kira da cewa jin daɗi kadan sai ya ce shi yana so ya san asalin ma'anan kalmar mata to a ka'idar larabcin kada so ka ji fusa standard arabic a da to a ƙauye take sai ya tafi ƙauye yana zuwa ƙauye sai ya ga wata karya ta gudu da abu a bakin da sai yarinya ta bi ta bayan ta da uwar ke tambaye ta me faru sai ta ce karya ce ta dauki almata ta gudu da shi sai ce to abin da ya kashi kenan ya koya sai bi kariyar har lokacin da ta yadda abin da ke bakinsa sai samu ashe tsunkun zugu ne na larura na iyaye mata da da ake da shi gabanin ma'aifat to wannan shi ne Allah yake kiran duniya da shi shine mata din shi din ma aka ce wai dan kadan shi ma ba da yawa aka bayar ba duk duniyar an kwatanta ta da kunzugon al'ada na iyaye mata shi din ma dan kadan ba mai yawa ba ba hmm. ma ma'awahum jahannam daga karshe Allah ya ce makomarsu wuta ne wa isal mihaj al'amari ya lalace a ce wajen hutun mutum masaukin sa wuta Allah ya kare mu na'am lakin alladhina taqaw rabbahum lahum Yes In baya Allah ya kira makomar 'yan wuta a wannan ko masu takawa Allah ya samu a ciki ya ce lakinin ladinar takawa amma waɗanda suka yi takawa gawa rabbahum ga mahalicinsu lahum suna da jannatun tajri ta tahtiha al-anharu khalidina fiha za a ba su aljanna korama kara kala kala a cikin aljanna wanda ke gudana a cikin aljanna da shine ta jirimin ta hati anharu kuma khalidina fiha za su dawwama a ciki nuzulan min indillah masauki ne daga wurin Allah wa ma inda Allah khairul lil abrar abinda ke wurin Allah shi yafi ga mutane masu nagarta ni da ku Allah ya samu a cikin suna wa inna min ahli ahalil kitabi lalle daga cikin ma'abota littafi al-yahudu wan nasara lamay yu'minu billahi a cikin wallahi akwai mai imani ga Allah wa inna min ahli kitabi lalle ne daga cikin ma'abota littafi lamay yu'minu billahi wallahi akwai mai imani da Allah wa ma unzila ilaykum da abunda aka saukar zuwa gare ku wa ma unzila ilaihim da abunda aka saukar zuwa gare su sun yi imani da at da da Kur'ani qur'ani yazo suka yi imani da shi Allah ya ce akwai su kaman wa kaman najashi sarkin habasha fa inna fiha malikun adil habasha shine ethiopia kasa ce asali musulmai sun fiya ba amma ko a wannan kwanakin suna cikin halin jarraba marar daɗi muna roƙon Allah ta'ala ya ba su mafita Allah ya ba su mafita irin najashi irin al farisi irin wa irin su abdullahi ibn salam duka waɗannan suna cikin ahalul kitab sun yi imani da Allah kula ga wannan kuma Qur'ani ya yabe su wannan shine adalcin addinin musulunci so da abin da aka saukar gare ku khashi'ina lillah su da masu jin tsoron Allah da ilimi la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ba sa sai da ayoyin Allah saboda wani ni'imar duniya yar kadan ulaika lahum ajruhum inda rabbihim masu wannan siffa suna da ladan su a wurin mahalicin su inna allaha lalle Allah sari'ul hisab mai gaggawan hisabi ne tun daga farkon duniya zuwa ƙarshe yanzu masana sun ce adadin waɗanda aka halitta a duniya ɗan adam ya kai mutum biliyan 109 biliyan 109 yanzu a duniya dukkaninmu biliyan 8 ne ashe a gabaninmu zo mutum biliyan 101 sun rasu duk duniyan nan Allah zai tashi ranar kiyama ya mana hisabi duk duniyar one after the other yan wuta su je wuta yan aljanna su je aljanna har ma ɗan aljanna ya lula baccin rana kuma an gama hisabin duk duniya la ilaha illallah wani abu sai Allah ce sai yace sari'ul hisab Allah mai gaggawan hisabi ne cikin takaitaccen lokaci an yi an gama kowa ya san masaukinsa Allah ka sa muna cikin aljanna mu shiga ran farko mu yi kailula haram kai tilawa zakai ko kailula ne a kailula zai gaji a <laughs> mun daga ku arabun za zaka zo na ku ta mana tilawan qur'ani muna kailula ya ji ne <laughs> to bismillah <laughs> ya ayyuhal ladina allazina amanu ya ku jama'ar da kuka yi imani isbiru ku yi haƙuri isbiru ala ta'atillah wa ala aqdarillah ku yi haƙuri wajen bin Allah duk wahalansa ku ci gaba da yi ku yi haƙuri cikin abin da Allah zai jarabe ku duk sa ku yi haƙuri ku rike imaninku wasabiru kuma ku haƙurtar da kanku ku haƙurtar da kanku me an maharibillah daga dukkan abin da Allah ya haramta muku duk sabon Allah yadda yake burge wani kada ya burge ka warabitu ku yi shine jiran gida lokacin da za a kawo muku hari ko kuma intizaru sala ba'da sala shi ma ribati ne jiran sallah bayan sallah wattaqullaha ku yi takawa zuwa ga Allah la'allakum la'alla litahqiq ne anan wurin tabbas tuflihuna za ku rabauta ni da ku Allah ya samu a cikin mutane masu rabautuwa wannan shine babi na farko sai mu kiyaye waɗannan addu'o'i ayoyin mu haddace gabanin sati mai zuwa in Allah ya kai mu darasi na gaba za mu tashi akan babi na biyu du'a ulubusif thawb shine babin sanya tufafi insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله يجيك إن يعمد معلمه الله يغافر كامسو الله ييافي مسو الله يجيك أن زورير مرئائم وقبادة الله يرايد دمو كان الديني يدعو كرا يورمكم أكن إيماني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته